Гаечныя ключы дастаць гэтак жа цяжка, як і зброю. У бацькі два, але не ўзяць іх не ўкрасці міця не можа. Два разы хадзіў на станцыю, дзе працуе рамонтная брыгада. Са знаёмых рабочых там хадоська, кардаш, стрэлачнік, гулік. Астатнія новыя, ёсць і школьнікі, паступілі ў брыгаду, каб уратавацца ад Геррманіі прымае на работу майстар немец, але яго не было. Учора міця быў у драгуна. Прыйшоў і сёння сядзіць перад домам на лавацы чакае. Драгун сказаў, што сёння будуць слухаць радыё. Хлопцы падшывальцы гуляюць на вуліцы ў лапту. Галёкаючы спрачаюцца, каму біць па мячы першаму. Апроч гульні для іх нічога не існуе. Непрыкметна для сябе і міця загледзеўся на гульню. Ён добра бачыў хітрыкі рудога круцяля, які галасней за ўсіх крычаў, абвінавачваючы другіх у парушэнні правіла сам, парушаў іх на кожным кроку. Хацелася ўмяшацца ў гульню даць кухту сталля рудому. Прыйшлі незнаёмыя дзяўчаты. Мінуўшы лавачку, на якой сядзець міця, шмыгнулі ў завулак, захіхікалі. Міця успомніў сюзану. Не бачыў яе ўжо чатыры дні. Драгун паявіўся у веснічках прыцемкам. Меця падышоў. Зойдзем у хату, запрасіў драгун. У пярэднім пакоі чыста, утульна, ляпечы гаспадыня, рухавая маленькая з вузкім прыгожым тварам. Яна падобна да мужа, тая ж пастава галавы, аднолькавы разрез вачэй, той жа тонкі прамы нос. Аграному гадоў пад сорак. Яе можна было б назваць дзяўчынай, каб не дзве дочкі, якія да вайны хадзілі мабыць у школу. Яны в аднолькавых паркалёвых сукенках у валасах чырвоныя стужкі. Калі вайшоў міце, схаваліся засаромеўшыся за полах. Перад канцом вячэры ў хату ўскочыў той самы руды крутель, які верхаводзіў на вуліцы гульнёй. Вова, вячэраць і спаць, загадаў бацька. Вова з насупленым тварам густа засеяным вяснушкамі і вогнена рыжай галавой нездаволена шмыгнуў носам, подсунуўшы да сябе талерку. Мы пайшлі клава, дзверы не зашчапляй. Тихі летні вечар. Пахне ліпавым цветам, Шараваты паўзмрок зорнае неба, рыпае гармонік, і ў такт яго пералівам глуха пастуквае бубен. Прыйшлі на вуліцу, якая называецца цяпер лугавая. На лузе за агародамі крычыць начная птушка, з балота цягне холадам. Ціха, патаемна шасцяць таполі на ўзбочыне вуліцы лавочки пустые. Аграном з міцем звярнулі ў правулак, якім падзяляюцца два суседнія двары і прыслухаўшыся, Драгун спрытна пераскочыў цераз паркан. Міце ўслед за ім на агароддзе кіяшніку спыніліся. Кіяхі, як лес, У іх можна схавацца, у іх можа схавацца конь. Пасядзі тут шапнуў драгун пайду папярэджу. Расоўваючы руками кіяшныя сцябліны драгун растаў змроку. Меця астаўся адзін. Асцярожна ступаючы хтосьці прайшоў правулкам. У двары рвануўшы ланцуг, забрахаў сабака. Ноч поўніцца лечутнымі шорахамі і гукамі. Мецю здаецца, што ў правулку ля паркана прытаіліся чорныя постаці, а то вы вось-вось кінуцца на яго. Сэрца б'ецца гулка часта, ён чуе яго удары. Драгун вырас нібы з-пад зямлі, хацем усё гатова. Разорай, рассоўваючы навісшыя лісцікі яхоў, выйшлі да сцяны, абагнулі яе, потым ціха рыпнулі дзверы, і міця апынуўся ў лазні тут паўзмрок. Адзінае кенце завешана дзярушкай, складзенай у дзве столкі. На палку, дзе звычайна парацца, гарыць свечка, засланяючы яе над прыёмнікам звесіліся дзве галавы. У скрынцы трашчыць, завывае. Міця прысеў ля ўвахода на камені, баючыся паварушыцца тыя што корпаюцца ў прыёмніку нібы не заўважаюць меці пачынаецца запісвай сказаў адзін з іх і міця яго пазнаў гэта той самы палуян які зімой пачуўшы ад вялюгі пра радыё <laughs> выгнаў яго з хаты і яшчэ адзін цуд да прыёмніка падышла вера а Ён толькі цяпер убачыў яе, сядзела за печчу, якая займае летнюю палавіну лазні. Драгуна лазні няма, а астаўся на двары. Пра шум трэск выццё пачуўся знаёмы голос. Гаварит Москва. Вера прымасцілася на ніжняй прыступцы, надела навушнікі, на Яе ловак таропка забегаў па шытку, пакладзеным на калені. Міця адчуў, што вочы наліліся слязьмі. Ёсць на свеце вялікі горад Масква. Ніколі не быў там мецям. Тры разы ў Маску ездзіў бацька. Чыгуначнікам давалі бясплатны білет. Разам з бацькам аднойчы паехала маці. Ён тады цэлы тыдзень даіў карову, пёк бліны, варыў малым суп. Ну, быў за гаспадарай гаспадыню. Бацькі ездзілі ў Маскву за кортам і паркалём. Там лягчэй было дастаць. Прыехаўшы расказвалі, што Масква вельмі прыгожы горад. Міця ніколі не думаў, прыгожая на ці непрыгожая, это не мело значэння, існуе нешта большее, чым тое, што звычайна называюць гэтымі словамі. Масква не толькі горад, але гісторыя, будучыня. Немцы перайшлі дом, захапілі растоў. Але хіба можна заваяваць народ, у якога тысячагадовая гісторыя, які пачаў жыць без цароў, без паноў. Скончылі перадаваць зводку. Дыктар пачаў расказваць пра баі на данской зямлі. Зайгралі інтэрнацыянал. Незнаёмы хлопец абгарнуў прыёмнік мяшком, узяўшы пад паху моўчкі, падаўся з лазні. Увайшоў драгун. Што новага? Дрэнна. Нашы здалі растоў. З хвіліну маўчалі, Вера трымае сябе як незнаёмая, ні разу не паглядзела ў міце ў бок, адвярнуўшыся, расшпіліла блузку, схавала за пазуху шытак, аднекуль са шчыльлены, вылез матыль. Таропка пятляе над полымем свечкі. За печу заверашчаў цверкун. Яго зусім не было чуваць, калі гаварыла радыё. Я пойду першы, сказаў палуян, устаўшы, Ты вера за мной. Дабранач, крануўшы рукой меццю за плячо, нарэшце шапнула вера. Міця астаўся з драгуном. Аграном патушыў свечку, сарваў з акна дзярушку, але ўсё адно ў лазні было цёмна, як у склепе. Сцяна кіехоў падступае да акна. Вобмацкам выйшлі з лазні, Драгун шуснуў у кіяхі. На небе зоркі ясныя, чыстыя, ціха шасціць кіяшнік, болей не гуку, не зыку, поўнач. Патрулі па гэтай вуліцы ходзяць рэдка, шапнуў драгун, але ідзі лепш агародамі, расы няма. Міця пайшоў. У канцы правулка прыціснуўшыся да паркана, нехта курыць у кулак. Недзе сцішана перамаўляюцца. Гласы даносяцца з панадворкаў. У правулак скіраваўся сабака, але зачуўшы чалавека вільнуў назад. Ужо ідучы па вуліцы міця пачуў за сабой крокі. Прыліп да чужых варот. Это я пачакай, пачуўся голас драгуна. Забыў табе сказаць. Драгун выняў з кішэні, даў яму ў руки маленькую кніжачку. Вазьмі дасі сваім. Тут пра вынікі зімовых баёў. Можна ўсім даваць, хто цікавіцца. Прыблізіўшы твар да міцевага твару, працягваў. Наконт прыёмніка маўчы. Можаш сказаць, што слухаў, дзе з кім не гавары. Ключы хутчэй даставай. Міця пайшоў. Пералазіў праз парканы платы, таптаў на націну на чужых градах. В адным двары спужаў курэй, сядзелі на шастку пад паветкай, і гэтак з-за кудахталі, што ён кінуўся ніцма на зямлю і праляжаў, не дышучы хвілін 10. Ужо на поплаве трапіў зарослую тванню копанку, валіўся па пояс. Прыйшлося даць круку да другой копанкі з чыстай вадой, каб абмыцца. Прабраўшыся ў двор, Меця намацаў на дзвярах хлеўчука замок. М -м, замкнулі спецыяльна, прыйшлося ісці ў хату. Дзверы не зашчэплены, меце асцярожна ступаючы накіраваўся да тапчана, на якім спяць браты. Хацеў распранацца, але, убачыўшы лепетчы белую постаць, скалануўся. Бацька стаяў у споднім адзенні курыў. Дзе ты ночу ноч валочыся. Гэтак пра сям'ю думаеш, зарубі на носе. Не пагляджу, што вырас. Яшчэ паходзіць па табе папруга. Есі бацька ў хлеб, то слухайся. Я поступаю на работу. Митя старается говорить спокойно. Хопить попракать меня хлебом. Такого отказу батька не чакал. Збентежан измолк. Митя распранулся лёг побач з братамі. Павячэрай адзываецца маці. На стале кубак малака, бульба ў печы, Не хачу вашага есці. Зноў у хаце пануе цішыня. На сцяне мерна цікаюць ходзікі, На зялёным цыферблаце намалёван трактор. Бацька набыў гадзіннік даўно, калі міцю не было і восьмі гадоў, А ў мястэчку ніхто не бачыў сапраўднага трактара. Пасапваюць на самі адамы Пятрусь. Востра пахне палыном. Яго раскідваюць па по падлозе наўмысна, каб не вяліся блохі. Бацька загаварыў з недаверам у голасе. На якую работу ты пойдзеш? Мне можа, можна сказаць, на чыгунку, у брыгаду. А хто цябе гоніць? Еш бульбу і не рыпайся. Я вылузацца хачу, А ён сам лезе ў ярмо. Што ты хлеба там заробіш? Ды хіба я з-за хлеба крычу. Запісваюць у Германію, стараючыся надаць голосу шчырасць, адказвае міця, маладых усіх <laughs> запісваюць. Мяне можа не возьмуць. Дык тут куды, ну куды-небудзь запруць. Лепш ужо на чыгунку. Бацька маўчыць, маці, здыхае.